tanishlik bu sahih aqidaning voqega bog'lanishligi mo'min odamni gunohi kabiralardan tiyilishligiga sabab bo'ladi voqega bog'lanmagan aqida bu aqida emas ollohni do'stini do'st tutmasdan dushmanini dushman tutmagan bo'lgan hayot bu sahih aqida asosiga qurilgan aqida emas birodarlar va yana Alloh man qilgan narsalardan tiyilmasdan turib sahih aqidani da'vo qilishlik bu ham to'g'ri emas birodarlar Alloh buyurgan narsalarni qilmasdan turib sahih aqidani da'vo qilishlik bu noto'g'ri da'vodir qaysi bir sahih aqida voqeaga bog'lanmagan bo'lsa uning sahih aqida deb atamaymiz birodarlar shuning uchun ham gunoh kabiralar haqida so'z yuritilayotganda biz o'zimizdagi alloh subhanahu va taologa bo'lgan sahih aqidamizni voqega bog'layotganligimizni tushunmoqligimiz kerak demak gunoh kabiralardan tiyilgan hayot bu to'g'ri aqida asosiga qurilgan hayotdir. Islom dushmanlari hayotdan ajralgan tushunchani islom deb bizga tushuntirgan islomning dushmanlaridir. Hayotdan ajralgan bo'lishligi mumkin emas islomning. inson o'zini besh vaqt namozni o'qigandan keyin hayotda hamma narsani qilishlikda erkin emas alloh subhanahu va taolo bir narsani hukm qilar ekan bu hukmni nodonlikki iymonni davo qilar ekan bir kishi xoh ayol u hukmda ixtiyori bo'lishligi mumkin emas استعيذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا mo'min kishi va mo'mina ayol uchun olloh rasuli bir hukmni qilgan bo'lsa unda ixtiyori bo'lishligi mumkin emas ya'ni xohlasa qiladi xohlasa qilmaydigan bo'lishligi mumkin emas modomiki u mo'min kishi va mo'mina ayol bo'ladigan bo'lsa Kim Alloh rasuliga osiy bo'ladigan bo'lsa, ochiqdan ochiq adashibdi. Shuning uchun biz sahih aqida Alloh rasuli tarafidan kelgan hukmni, bu hukm qilishlikka bo'lgan buyruq bo'lsin, xoh qilishlikdan qaytarilgan hukm bo'lsin, ya'ni ma'ruf narsalarga buyurilgan, munkar narsalardan qaytarilgan hukmni qabul qilishlikka, ya'ni buyurilgan narsalarni qilishlik bilan va qaytarilgan narsalardan tiyilishlik bilan qabul qilishlikka majburmiz, ixtiyorli emasmiz. Modomiki iymonni da'vo qilar ekanmiz. Mana bu tushunchaning yo'qligi bizning zamoni saodatdagi islomdan uzoqlashtirdi. Biz nomi ismi bo'lgan islomda qoldik. Mana bu tushunchani tushunib bunga amal qilishlik sahobalarning sifatlari bo'ldi ularga yaxshilik bilan ergashganlarning sifati bo'ldi va shu bilan alloh subhanahu va taolo ularga nusrat berdi dunyo va oxiratda saodatli bo'lishdi mana shu tushunchadan biz mahrum bo'lishlik bilan dunyo va dunyoda baxtsiz bo'ldik va islomning ismigina faqat bizda qoldi chunki islom faqat mehrobda bo'lib mehrobdan ya'ni kishi o'zining namozdagi holatidan keyin o'zi xohlagan narsani qiladigan o'zini musulmon deb atagan kishi vujudga keldi mana bu tushuncha bizni islomdan uzoqlashtirdi biz gunoh kabiralarni dars qilar ekanmiz shu dars qilayotgan vaqtimizda yaxshi tushunmoqligimiz kerakki bu bizning gunoh kabiralardan tiyilishligimiz sahih aqida asosiga qurilgan hayotni vujudga kelayotganligiga belgi bo'lmoqli kerak gunoh kabiralarning o'ttiz birinchisi allohu alam alloh subhanahu va taoloning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qiluvchi hukmdir ya'ni masalan bir kishi alloh subhanahu va taolo islomda qazo hukm qilishlik martabasini bergan bo'lsa shu martabadan iste'mol qilib foydalansa ya'ni ollohning hukmini xoh ikki kishi o'rtasida xoh jamiyatda bo'lsin shu ollohni hukmini qilmasa bu gunoh kabiralardan agar bu narsa balki kufrdan bo'ladi kafirun" va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون mana bu sifatlarni xohlaganini tanlab olsin Alloh o'zining hukmi bilan hukm qilmaganlarni kofir ham deb atayapti, zolim ham deb atayapti, fosiq ham deb atayapti, xohlaganini tanlab ola oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va Bu shaxsiy holatlarda gunoh kabiraligini tushunishligimiz osonroq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, Sunan Abu Dovud va Imom Tirmiziyning hadis to'plamlarida Ibn Majjada keltirilgan hadis sharif. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki al-qubatu salasa, qadin fil janna va qadiyan fil nar. Qadin arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fil janna. وقاض عرف الحق فجارت متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار قالوا فما ذنب الذي يجهل قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم qozilar ya'ni hukm qiluvchi odamlar o'rtasida hukm qiluvchi qozilar uch turli bo'ladi bir toifasi jannatda dedilar ikki toifasi jahannamda dedilar. Birinchi jannatda bo'lgan qozilar toifasi haqni bilib, shu haq bilan hukm qilgan. Haqni bilgan, ya'ni islomda shu masalaning hukmi nima? Buni bilgan va shu bilgan hukm bilan hukm qilgan. Bu jannatda. Ikkinchi ikkita toifasi jahannamda bo'lgani haqni bilgan va zulm qilgan u haq bilan hukm qilmagan qasddan shunday qilgan bu jahannamda yana bir toifaiki jahannamda bo'lgan qozi bilimsizlik bilan hukm qilgan bu ham jahannamda Savol qilishdilarki bilmaganda gunohi nima deb shunda aytdilarki gunohi shuki bilimsizlik bilan qozilik mansabiga qilib bo'lgan Shundan abu dovudda va imom termiziyning hadis to'plamlarida keltirilgan abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda avvalgi hadis burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan abu hurayradan rivoyat qilgan roziyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kim qozi qilingan bo'lsa pichoqsiz so'yilibdi dedilar ya'ni islomning hukmi bilan hukm qilmaslik bilan juda katta bir xatoga ketadi shuning uchun ham ko'p katta kishilar bu mansabdan bosh tortishgan agarchi bilib bunga ko'p taqvolik bo'lishgan bo'lsalar ham abu hanifa rahimaulloh bu kishi qozilik mansabidan bosh tortgan kishilardan bo'ladilar o'zlari fiqda shunchalik mohir bo'lsalar ham qazo mansabidan bosh tortganlar va shu sabab bilan jon taslim qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oysha roziyallohu anhu rivoyat qiladilar ahmad ibn hambal ibn hibbon o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar oysha roziyallohu anhu aytganliklarini yu'ta bil qodil adli yawmal qiyamah فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في تمرة adolatli qozini qiyomat kuni olib kelinadi hisobning qattiqligidan shunday soatga duchor bo'ladiki bir xurmo haqida ikkita odamni o'rtasida hukm qilmasam bo'lar ekan deb orzu qiladi alloh subhanahu va taoloning bu yo'llanmasi islom dunyosida shunday adolatli qozilarning tarbiyalanishligiga sabab bo'ldiki islomdagi mashhur qozilardan bittalari shurayh anhu dir. shurayh radhiyallohu anhu o'zlarining adolatlari bilan juda islom dunyosida mashhurdir ammo mana bu tarbiyaning yo'qolishligi islom hukmining xalqlar o'rtasida yo'qolishligi shunday hukmlarni vujudga keltirdiki bunda insonlar emas balki boshqa mavjudotlar ham hijolat bo'ladigan hukmlarni mana vujudga keltirdi adolat mutlaqo hukm haqida odamlar o'rtasidagi hukm haqida ko'tarildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki birinchi ko'tariladigan narsa omonatdir degan ekanlar gunoh kabiralardan navbatda esa hukmga pora olishlik alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون o'zaro o'rtanglarda nohaqlik bilan molinglarni yemanglar va shu molni hokimlarga olib bormanglar odamlarning mollarini bir qismini gunoh bilan yeyishlik uchun. Inson nima uchun pora berishlikka majbur bo'ladi? Bir dunyoviy manfaatni qo'lga keltirishlik uchun pora berishlikka majbur bo'ladi. Ya'ni o'zining fikrida majbur bo'ladi. Mana bu narsa bilan odamlarning haqlarini gunoh bilan yeyishligiga bu sabab bo'ladi. Qur'oni Karim iborada nihoyatda daqiqdir. O'rtalardan mollarni nohaq yemanglar. va bu mollarni ustilarda hukmron bo'lib turgan odamlarga olib bormanglar ki bu odamlarning mollarini gunoh bilan yeyishlik uchun molni nima uchun olib boradi pora qilib olib borishlik odamlarning mollarini nohaq yeyishlik uchun foydalanishlik uchun mana bu narsani qiladi shu narsani bilib turib qiladi aksar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda ibn hibbon o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki nohaq hukmni haqida pora beruvchi va oluvchini olloh la'nat qilsin dedilar ollohni la'nati bo'lsin degan bir necha toifalarning bittasi porab beruvchi va oluvchidir hadis sharifda aytilingan arroshi bu porab beruvchi val murtashi hadisdagi al murtashi kalimasi huvallazi ya'khudhur rishva qorani oluvchi inson o'ziga yetayotgan zulmni himoya qilishlik uchun bergan narsani pora deb aytilmaydi misol qilib aytganimizda o'ziga bir zulm bo'lyapti shu zulmdan o'zini himoya qilishlik uchun moli bilan qutulishligini buni pora deyilmaydi biror bir musulmonni ozor bo'lishligiga sabab bo'luvchi va haqqi bo'lmagan narsaniga erishishlik uchun xoh u martaba bo'lsin xoh biror bir mol bo'lsin xoh boshqa narsa bo'lsin bir shu nohaq o'zining haqqi bo'lmagan narsani qo'lga keltirishlik uchun berilgan narsani yoki bir musulmonga ozor bo'lishligi uchun ozoriga sabab bo'ladigan narsa uchun berilgan narsani pora deymiz alloh subhana va taoloning la'nati bo'lsin degan pora beruvchi va pora oluvchi mana bo'ladi gunoh kabiralarning o'ttiz uchinchisi alloh subhanahu va taolo inson jamiyatini er va ayoldan tashkil qildi. Erni o'ziga xos xususiyat bilan yaratdi. Jismoniy tarkibda ham, axloqda ham, tabiatda ham va uning ko'rinish zohiriy va botiniy ko'rinishlarda o'ziga xos xususiyatlar bilan yaratdi. Ayol kishini ham uning jismoniy va ruhiy tabiatida o'ziga xos tabiat bilan yaratdi. ayol kishining er kishiga o'zini o'xshatishligi va er kishining ayol kishiga o'zini o'xshatishligi bu gunoh kabiralardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda imom buxoriy rivoyat qilgan hadislarda abu dovud va imom termiziy nasoiy ibn mojja rivoyat qilgan hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki alloh taoloning la'nati bo'lsin o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarga va ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'nat kalimasini aytgan toifalarning bittasi shulardir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki toifani jahannam ahlidan dedilar sinfani min ahlinnar lam arahuma قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا إمام مسلم o'zlarining hadislarida keltirganlar ikki toifa borki jahannam ahlidan bunaqalarni bularni men ko'rmadim dedilar ya'ni bu hadis sharif vallohu alam o'zlarining davrlarida buni ko'rmaganliklariga ishora ikki toifani aytdilarki jahannam ahlidan men buni ko'rganim yo'q dedilar ya'ni o'zlarining davrlarida buni ko'rmaganliklarini bildiryapti birinchi toifa bir toifa odamlarki qo'llarida qamchi bor xuddi molni dumiga o'xshagan u bilan odamlarni urushadi. ikkinchi toifa ayollar bularni bir tarafdan olsangiz kiyim kiygan desiz ham bo'ladi ikkinchi tarafdan kiyimi yo'q desiz ham bo'ladi Kasiyatun ariyat. ya'ni butun fitna joylarini ko'rsatib turganligi bilan kiyim kiymagan desangiz ham bo'ladi lekin g'alib avratlarini bekitganligi bilan kiyim kiygan desangiz ham bo'ladi o'zi nihoyatda faqat o'zining turmush o'rtog'iga faqat xos holatdagina qiladigan axloqlarni boshqalarga qiladi va boshqalarni oilalarni buzish sabab bo'ladigan qiliqlar bilan o'zini shunday ko'rsatadi. Boshlari xuddi o'rkachli tuyalarni o'rkachiga o'xshaydi boshi. Jannatga bular kirmaydi. Jannatning hidini ham topmaydi. Jannatning hidi shuncha-shuncha masofadan topilib, ya'ni bilinib turadi deb uzoq masofaga ishora qildilar. Mana bu narsa ayol kishilarning er kishiga o'zini o'xshatganligiga bu hadis sharif ishoradir. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizotlaridandir. Men ko'rmadim dedilar. O'zlarining davrlarida bu sifatni ko'rmadilar va qiyomatgacha bo'lgan davrda shunday toifalar bo'luvchi ikki toifani xabarini berdilar. Va jahannam ahlidan ekanligi muqarrar ekanligi bilan o'zlarining ummatlarini qo'rqitdilar ogohlantirdilar gunoh kabiralarning o'ttiz to'rtinchisi arab tilida dayus deyiladi ya'ni o'zining oilasiga g'ayrati yo'q oilasining fohisha buzuq hayosiz holatiga e'tibor bermaydi ya'ni unda rujulat g'ururi yo'q hayo oriyat yo'q mana bu ham gunoh kabiralardandir alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin bu sifat er kishida topilishligi mumkin bo'lmagan sifatdir bu sifatni ayollar ham yoqtirmaydigan sifatdir ayol kishi o'zining farzandlarini nihoyatda tarbiyalovchi tadbirkor siyosatlik o'zining turmushi o'rtog'i bo'lishligini orzu qiladi va biror bir yengilsagi sodir bo'lsa qattiq bir siyosat qiluvchi turmush o'rtog'i bo'lishligini orzu qiladi hayotda mana bu narsani ko'p misollar bilan ba'zi o'rinda turgan kishilar bir masalalar savol qilib turgan kishilar savollarga javob berib turgan kishilar ko'proq biladi mendan bunday savollar ko'p bo'ladi bir turmushning ajralishligi haqida men eshitgan vaqtimda shu ikkovlarni isloh qilishlik uchun boshqa bir qarindoshlari va boshqalar bo'lgan vaqtda shuni men isloh qilishlik uchun harakat qilganimda ayol kishidan bo'lgan so'z menga nihoyatda ta'sir qildi men bu turmush o'rtog'imda deydi biror bir xatoni bilmayman shar'an xatosi yo'q hamma bu islomni buyruqlarini qiladi islom qaytargan narsalarnidan qaytadi lekin masalan men shariatga beparvo bo'lib ba'zi bir holatlarda beparvo yursam ham menga siyosat deydi shu kamchiligi bor deydi men ikkita farzandim bor kelajakda alloh subhanahu va taolo bilsa ko'p farzandli bo'laman bu farzandlarimga men Allohdan qo'rqib o'zimni saqlab qolarman farzandlarim hatto bo'lib ham qizlarimni agar islomga zid yurgan vaqtida ularga siyosatdan bo'lmasligi bularning kelajagini juda xatar holatga qo'yadi deb bundan boshqa aybni topmayman lekin men ajrashishga muqarrarman deydi mana bu narsa haqiqatda ham ayol kishining o'zini tabiati alloh subhanahu va taolo o'ziga xos bir tabiat bilan yaratgan o'zining turmush o'rtog'ini tajribalar shuni ko'rsatadiki g'ayur bo'lishligini talab qiladi va ba'zi xatolariga qattiq ogohlantirishligini alloh subhanahu va taolo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa er kishilarni ayollarga rahbar qilib qo'ydi bu degan so'z unga zo'ravon bo'ladigan qilib qo'ygani yo'q boshqalarning tarixida zo'ravon erkaklar bilan tarixlari to'la bo'lsa islom tarixi haqiqiy rahbar bo'lgan turmush qilgan er tarixi bilan to'ladir biz boshqalarning tarixi bilan o'zimizni tariximizni almashtirmasligimiz kerak to'g'ri musulmonlar ichida islomning axloqini zid muomala qilib o'zlarining oilalariga zulm qilgan kishilar topilishligi mumkin lekin bu islomning aybi emas islom ularga bu narsani o'rgatgan yo'q zo'ravonlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga tog'larning ba'zi bir noto'g'ri harakatlardan shikoyat siga yuz ro'baro xitob qilmasdilar aytdilarki meni hijramni oldiga qilib keldi erlardan shikoyat qilib kelishdi shu erlar o'zlarining oilalariga yaxshi kishilar emas deb e'lon qildilar mana bu tarbiya bilan ular o'nglanishdilar ayollarni ulug' kishilargina hurmat qiladi va xor kishilargina lain odamlargina xorlaydi deb mana o'zlarini yo'llanmalarini berdilar chunki inson o'zidan kuchli odamga xohlasa ham xohlamasa ham yaxshi munosabatda bo'ladi undan boshqa chorasi yo'q lekin qo'l ostida turgan o'zidan kuchsizga yaxshi munosabatda bo'lishlik bu odamning komilligini belgisi soladi u o'z ixtiyori bilan yaxshi munosabatda bo'ladi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilalariga yaxshi munosabatda bo'lganlarni ulug' odam deb yaxshi bir ajib bir o'lchovni bizga berdilar lekin bu o'lchov islom shariatining hukmlari poymol qilingan vaqtda ham bee'tibor qarab turishlikni eng qattiq gunohlardan deb islom sanadi chunki bu oilalarning tamomiy parokanda bo'lishligiga sabab bo'ladi va undan tashqari alloh subhanahu va taolo o'zi er kishiga bergan g'ayurlik sifatiga ziddir bu gunoh kabiralarning navbatda esa o'zining bavlidan saqlanmaslik bu nasorolarning shioridir bavldan saqlanmaslik nasorolarning tabiatidir qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo dedi libosingizni poklang dedi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda nabiy sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldidan o'tdilar فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير bu ikkov qabrdagilar azoblanyapti bular gunohi kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar shundan keyin ba'zi bir hadislarda bala fi kabirin dedilar yo'q gunoh kabira sababli azoblanyapti dedilar azoblanayotgan qabrdagi birinchisi chaqimchilik bilan odamlar o'rtasida yuradi ikkinchisi bo'lsa davldan pok o'zini pok saqlamasdi dedilar bu imom buxoriy va imom muslimning hadis toplamlarda keltirilgan hadis sharif bu hadis sharif bir ajib bir nuqtalikki insonning chaqimchilikdan ehtiyot bo'lmasligini bavildan ehtiyot bo'lmaslik bilan barobar keltirilyapti bavildan libosini ehtiyot qilmagan odam yo o'xshaydi xuddi og'zini chaqimchilikdan ehtiyot qilmagan odam chaqimchilik bilan bavilni barobar manzilatga qo'ydi mana bu chaqimchilik qanchalik bir najas narsa ekanligiga ishoradir ikkinchidan bu hadis sharif imom buxoriy va imom muslimning hadislarida keltirilgan qabr azobiga dalolat qiluvchi ko'p hadislarning bittasidir bu sahih hadislarni bu haqda bilib qo'yishimiz kerakki qur'oni karimda azobi qabr haqida qabrda imtihonlanishligi haqida qur'oni karimda billah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة alloh subhanahu va taolo mo'minlarni qavli sabit ya'ni tafsir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayonlari bilan kalimai tayyiba la ilaha illalloh dunyo va oxiratda mo'minlarni mustahkamlaydi oxiratda esa ya'ni qabrda ekanligiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qildilar bu bu so'zni tilovat qilganlar azobi qabr ya'ni qabrda imtihon qilinishligi aytilingan hadis sharifdan keyin shu oyatni mana bu dalil deb o'qib qo'yganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana dorqutniy rivoyat qilgan hadisda istanzihu minal baul bavldan poklaninglar saqlaninglar azobi qabrning omma ya'ni ko'pi shu davr sababli bo'ladi dedilar boshqa millatlar nasorolar g'ayri ajnabiy millatlar bavldan ehtiyot bo'lmaydi mana bu xulqni musulmonlarga ham ta'siri bo'lgan shuning uchun bavldan ehtiyot bo'lishlik hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning harakatlari shunga qurilgandi. hatto u kishi biror bir tahorat qilmoqchi bo'lsalar qo'llarida uchi temirdan bo'lgan bir kaltaklari bor edi shu kaltak bilan yerni cho'qilab o'yib turib tahoratlarni sindirardilar bu narsa ham shu bavldan ehtiyot bo'lishlikka sahrolarda shu holatda shunchalik ehtiyot bo'lardilar gunoh kabiralarning navbatda esa riyodir qur'oni karimda munofiqligining belgisi riyo deb odamlarga riyo qilishadi ollohni kam yod qilishadi munofiqlarning sifatida birinchi belgisi namozda turishganda dangkasalik bilan turib riyo amallari bilan shug'ullanishadi mana bu munofiqlikni belgisi alloh subhanahu va taolo namoz o'qigan namoz o'qimaganlarning holiga voy muqarrar narsa lekin namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga vayl e'lon qilindi uning belgisi qaysi birinchisi riyokorlik deb atadi namozdan beparvo bo'lishlik bu riyokorlik uning alomatidir alloh subhanahu va taolo riyo bilan bo'lgan sadaqotlarni bekor qilishligini o'zining kalomida yod qildi billah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas va la yu'minu billahi wal yawmil akhir ey iymon keltirgan kishilar sadaqotingizni minnat va azob bilan bekorga chiqarmanglar demak minnat va azob bilan berilgan odamga ozor berishlik bilan sadaqotlar botil bo'lishligini muqarrar xuddi bu narsa molini odamlarga riyo qilib sarflagan odamga o'xshaydi molini riyo bilan sarflagan odamning ham sarfi sadaqoti bekor ekanligiga ishora bo'lyapti فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا kim robbiga ro'baru bo'lishlikni umid qilsa solih amal qilsin va rabbining ibodatida biror kishini sharik qilmasin deyapti ya'ni biror odamga qilayotgan amalini riyo qilmasinga tafsir bo'lgan hisob qilinadigan toifalar ichida uchta toifani jahannam o'tining oldiga olib kelinadi birinchi olloh yo'lida shahid bo'lgan odam ikkinchisi Alloh yo'lida ko'p narsalarni sarf qilgan davlatman. uchinchisi qur'onni yodlagan qur'onni Alloh yo'lida o'qigan mana bu odamni olib kelinadi birinchisidan alloh subhanahu va taolo unga shajoatni berganligini shu ne'mat boshqa ne'matlarni tanitadi u ham taniydi bu hadisni biz iboralarni o'qib aytib berganmiz qisqa qilib aytyapmiz shunda nima amal qilding desa seni yo'lingda jihad qilib shahid bo'lding. alloh taolo unga xitob qiladi, sen odamlar pahlavon deb desin deb jihad qilding odamlar xo'p seni qahramon va pahlavon deb maqtadi mukofotingni olgansan deb jahannamga vaqtirlar. ikkinchi toifa davlatdan odam Alloh yo'lda sarf qilgan bid'atga sarf qilmagan shariat man qilgan joylarga sarf qilmagan mast qiluvchi ichimliklar bilan dori o'ynatib boshqa bunaqa to'ylar qilmagan faqat ollohni yo'lida sarf qilganu shuni odamlar maqtasin deb qilgan shariat buyurgan joyga sarf qilgan biz diqqat bilan hadisni bilmoqligimiz kerak lekin odamlar xotamtoy ikkinchi xotam deb nomim chiqsin deb qilgan mana bu odamni ham olib kelinib alloh subhana va taolo bergan ne'matlarini unga eslatadi u esiga olib taniydi meni yo'limda nima qilding deydi u molimni seni yo'lingda sarf qildim deydi alloh taolo bekor aytishsan yolg'on aytishsan odamlar seni sahiy davlatni shunday sahiy kishi desin deb sarf qilding odamlar seni xo'p maqtashdi mukofotingni olding deb jahannamga uloqtiriladi mana qur'onni o'qib ilm o'rgangan odam buni ham olib kelinadi alloh taolo ne'matini tanib turadi u taniydi meni yo'limda nima qilding deydi ilm o'rgandim va ilmni ta'lim berdim seni yo'lingda qur'on o'qidim deydi yolg'on aytishsan sen ilmni olim deyishlik uchun o'rganding qori deyishlik uchun o'qiding seni xob odamlar maqtadi mukofotingni olding nima maqsading bo'lsa dunyoda olding deyiladi jahannamga uloqtiriladi demak dunyodagi amalning eng kuchlisi shu uchov bo'lsa eng yaxshi shu bo'lsa bu narsalar faqat o'zi to'g'ri o'rganilgan to'g'ri molini sarf qilgan olloh yo'lida jihod ham qilib shahid ham bo'lgan lekin shunda riyo bo'lgan bo'lsa odamlar uchun qilingan bo'lsa shu narsa to'g'ri bo'lishligiga qaramasdan odamlar uchun qilingan bo'lsa uning jazosi jahannam bo'lsa bundan katta gunoh yo'q deb bilishligimizga shu kifoya qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men sizlarni ustinglarda qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi kichkina shirk deyishdilar ya rasululloh bu kichkina shirk nima deyishdilar qola ar-riya. riyo kichkina shirk dedilar tuzayl ibn iyoz rahimaulloh aytgan ekanlarki tarkul amali li ajli riya odamlar uchun amalni tark qilishlik riyo degan ekanlar bir amalni qilib yurardik odamlar uchun shuni farq qilishlik riyo degan shirk. odamlar uchun bir amal qilishlik qilmay yurgan amalingizni qilishligingiz shirk degan ekanlar u kishi boshqacharoq ma'no bergan ekanlar Ikhlos deb ikkovidan alloh subhanahu va taolo sizni saqlashligi degan ekanlar gunoh kabiralarning navbatda esa dunyo uchun ilm o'rganishlik va ilmni bekitishlik alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ollohdan faqat ulamolar qo'rqadi dedi olimlar ollohdan qo'rqadi demak insonning ilmi ollohdan qo'rqishlikka olib bormasa bu ilm emas birodarlar rabi ibn anas aytgan ekanlarki ollohdan bir kishi qo'rqmasa olim emas u chunki olloh qur'oni karimda bandalari ichida ollohning bandalari ichida ollohdan qo'rqadigan faqat olimlar qo'rqadi mana bu hasrdan shu narsani tushungan ekanlar mujohid va shabiy rahmatulloh alayhima shu bular aytishgan ekan al alim man xofalloh taala olim ollohdan qo'rqqan kishi degan ekan bu yerda dunyo uchun ilm o'qishlik degan narsani bir izohlab o'tishligimiz kerak bu izohlashlik uchun birinchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamda rivoyat qilingan hadis sharifga murojaat qilamiz bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamiz man taallama ilman مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها kimiki bir ilm talab qilsa ilm o'rgansa bu ilm ollohni rizosi talab qilinadigan ilm bo'lsa ya'ni bir kishi biror bir fan ilmini o'rganishligi mumkin kasb qilishlik uchun men dunyo topay dunyoyimni ko'paytiray deb dunyoviy ilmlarni bir narsasini o'rgansa juda yaxshi bu bu dunyo qo'lga keltiriladigan ilm ammo ollohning rizosi talab qilinadigan ilmdan bir ilmni shariat ilmini olloh rasulining so'zini kitobi sunnat bu narsani bu ollohning rizosi talab qilinishlik uchun ollohni rizosini istalishlik uchun o'rganiladi mana bu ilmdan bir ilm shu ilmni o'rgansa dunyodan bir matoga erishishlik uchun o'rgansa jannatning hidini ham tatolmaydi shuning uchun biz bu yerda yana ajratib olmoqligimiz kerak bir kishi dunyoviy ilmlarni o'rgandi bu bilan dunyo topishlik uchun o'rgandi bu nihoyatda mamduh yaxshi lekin shariat ilmini ollohning rizosi talab qilinadigan ilmni faqat ollohni rizosi uchun o'rganmoqlik kerak misol bir odam aytaylik kahrabo ilmini o'rgandi dunyo topishlik uchun nihoyatda yaxshi bir odam o'zini najjorlik ilmini o'rgandi dunyo topishlik uchun juda yaxshi ammo ollohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyo topishlik uchun o'rgansa jannatning hidini ham topolmaydi mana bu hozirgi aytilingan uchta toifaning uchinchisi ya'ni ilm o'rgangan birovlarga o'rgatgan qur'on o'qigan odamlarga riyo uchun bo'lganlik misol bizga o'zi bu gunohni tushunishligimizga kifoya qiladi ilmni bekitish haqida bir kishi bir ilmdan so'ralsa buni bekitsa qiyomat kuni o'tdan bo'lgan jigan bilan jigallanadi shariat ilmini bir kishi bilsa shundan so'rasa shuni bekitmasdan aytib berishlikka ma'murdir ilmni talab nar kim ilmni o'rgansa talab qilsa olimlar bilan faxrlanishlik uchun o'zini katta olim qilib o'zini ustun qilishlik uchun yoyinki nodonlar bilan jang qilishlik uchun kechqurun bilan kitob ko'rsa ertaga xuddi jangga tayyorlanayotgan odamdek mana bunday nodonlar bilan janjal qilishlik uchun o'rgangan bo'lsa yo odamlar unga iqbol qilsin deb o'ziga qaratishlik uchun ilm o'rgangan bo'lsa u o'tga deb jahannamga dedilar mana bu narsa ilmni dunyo uchun ya'ni ollohni rizosi talab qilinadigan ilmni dunyo uchun o'rganish va ilmni bekitishlikni gunoh kabira ekanligiga dalolat qiladi qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo ulamolardan ahd oldiki odamlarga bayon qilasizlar bekitmaysizlar deb ahd oldi mana surai oli imronda bu oyatlar bor gunoh kabiralarning navbatda esa xiyonatdir قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga nido qilib allohi rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zinglardagi omonatlarga xiyonat qilmanglar dedi bilib turgan holatda ollohi rasuliga va omonatlarga xiyonat qilmanglar dedi bu oyatni ba'zi mufassirlar sababi nuzulida abu lubobat al ansoriy haqida nozil bo'lganligini ham keltirishadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam banu qurayza madinadagi uchta yahudiy qabilaning bittasi banu qurayzaga ularni qamal qilib turganlarida jo'natdilar bu abu lubobaning ahli va farzandlari shu banu qurayzani ichida turardi abu lubobatal ansoriy roziyallohu anhu banu qurayza yahudiylarni oldiga borganlarida yahudiylar bu kishiga savol qilishdilarki ya aba lubaba ma tarolana ala hukmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sad ibn uboda roziyallohu anhuni shu kishini hukmiga tushishlikka yahudiylarni roziligini olganlaridan keyin sad ibn ubodani hukmiga tushishlik tushmaslik haqida yahudiylar abu lubobatil ansoriyga maslahat solishdi shunda qo'llari bilan ishora qilgan ekanlar tomoqlariga ya'ni hukmga tushsanglar shunday deb qo'ygan ekanlar ya'ni zabah tamom sizlar degan ekan shu vaqtda qadamlari jilmasdan men olloh rasuliga xiyonat qilib qo'ydim deb masjidga kelib o'zlarini bir masjidni ustuniga bog'lab olloh rasuli tarafidan bir hukm bo'lmaguncha men bu xiyonatimni poklanmaguncha shu yerdan jilmayman degan ekan mana bu oyat shunda nozil bo'lgan ekan ya'ni shunchalik voqeani bu kishi xiyonat deb bilgan ekanlar alloh rasuliga xiyonat qilishlarning ma'nosidan bittasi alloh subhana va taolo aytmagan so'zni aytdi deyishlik allohga xiyonatdir alloh subhana va taoloning rasuliga xiyonat qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni aytdi deyishlik xiyonatlarning bittasi omonatlarga xiyonat qilishlik bu oyatni tafsirida birinchi ilm olloh tarafidan insonga bergan ilmga xiyonat qilishlik buni birovga ta'lim bermaslik birodarlar agar sahobalar tobeinlar ilmni ta'lim berishmaganda bizlarni diyorlarimizga bu shariat ilmi yetib kelmagan bo'lardi umar ibn abdul aziz aytdilarki ilmni fosh qilinglar dedilar ilm yo'qolmaydi hatto maxfiy qilinmaguncha degan ekanlar ilm fosh bo'lmasa ilm maxfiy bo'lib bo'lib ketadi degan ekan xiyonat bu nifoq alomatlaridan belgisidir mana hadis shariflarda munofiqning alomatlari sanalganda bittasi amonatga xiyonat qiladi mana bu munofiqlikni belgisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki imom buxoriy imom muslim rivoyatlarida ayatul munafiqi iza haddasa kazab va iza va'ada axlas va iza tumina xona munofiqning belgisi uchta hech kim o'zini men munofiqman deb aytmaydi lekin munofiqlikni belgisi bilan munofiq bo'ladi agarchi u munofiq emasman desa ham munofiq bo'laveradi gapirsa yolg'on gapirsa va'da qilsa xilof qilsa omonat qo'yilsa xiyonat qilsa ba'zi hadislarda borki shu uchov sifat topilsa sirf nihoyatda aniq munofiq bo'ladi agar bittasi topilsa munofiqcha bo'ladi ya'ni munofiq kichkina munofiq bo'ladi agar shu hammasi topilsa juda sirf munofiq bo'ladi deb aytilingan ba'zi belgilarda beshta alomat aytilingan bu hadis sharifni biz birodarlar birovda shu sifatni topib uni munofiqligini isbotlashlik uchun o'rganmasligimiz kerak biz shu sifatlar menda bormikin munofiqlik alomati menga kirib kelyapti deb o'rganmoqligimiz kerak ming afsuslar bo'lsinki biz ilmni faqat birovlarniga dashnom berishlik uchun o'qishligimiz va shuni hujjat qilishligimiz mana bu ko'p bizni buzilishligimizga sabab bo'ladi shu narsalarning belgisi kirib borayotganda men munofiqlik belgisi menga kirib boryapti deb qo'rqishligimizni o'rganmoqligimiz kerak mana sen yolg'on gapirding yoki va'daga xilof qildingmi sen munofiqsan deyishligimiz uchun o'rganmasligimiz kerak aslida o'zimizni ko'proq tuzatishligimiz uchun o'rganmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan hadis sharifda ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnatlarida keltirganlar mo'min odam hamma narsaga tabiatlanishligi mumkin ya'ni mo'min odam ba'zi bir fe'llarga o'rgatilsa o'rganib ketib qolishligi mumkin ammo xiyonat bilan yolg'onga mo'min odamda har qancha o'rgatsa o'rganmaydi bunga mo'min odam shu ikki sifat bilan tabiatlanmaydi degan ekanlar demak bir kishida xiyonat bilan kezib paydo bo'layotgan bo'lsa bilsinki iymon yo'qolib borayotganligini belgisi desin chunki mo'min odam hamma o'g'rilikka o'rgatib qo'yishlik mumkin ekan har xil sifatlarga mo'min odam tabiatlanib qolib yoshligidan shu tabiatga kirib qolishi mumkin lekin mo'min odamni xoin kazzoblarni orasiga yoshlikdan ham ikkovi quruq unga yopishmas ekan agar iymoni mahkam bo'lsa mana bu narsa nihoyat darajada biz uchun bir xatar qo'rqinchli bo'lgan so'zlardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana darsimiz avvalida aytganimizdek bu ham sunan abu dovudda keltirilgan ekan birinchi odamlardan ko'tariladigan narsa amonat eng qoladigan narsalarning oxiri namoz namoz qiladi. Ko'p namoz o'qiyuvchilar borki, unda yaxshilik yo'q deb qo'ygan ekanlar. Mana bu narsa bilib qo'yishimiz kerakki, namozni barpo qilmasligimiz bizda yaxshilikni vujudga kelmasligiga sabab bo'ladi. Namozni barpo qilish bizdagi yaxshilik islomiy axloqlarga muttasif bo'lamiz va islomga zid bo'lgan xulqlardan pokiza bo'lishligimizga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan o'zi Alloh saqlasin. birodarlar mana bu savollardan juda ko'p turli savol bo'ladi biz shariatda harom bo'lgan narsalar bilan shulardan saqlanaylik desak ya'ni sarih harom bo'lgan narsalardan biz saqlanib ba'zi munosabatlarimizni o'tkazay desak qarindoshlar unamayapti yo dadamiz unamayapti yo buvimiz unamayapti degan so'zlar yoziladi shariatga zid bo'ladigan narsani biz boshqalar unaganda qilsak bizga ajralmaydi birodar biz buni olloh man qilgan bu narsadan qaytargan deganligi uchun biz qaytamiz bu narsalarni bunda biz aytyapmizki olloh rasuli bir narsani hukm qilgan bo'lsa biz ixtiyorli emasmiz majburmiz agar iymonni davo qilsak shu javob shu kifoya qilsin hammaga masalan misol qilib aytganimizda to'ylarimizda boshqa narsa degan gap bo'lyapti ko'p kishilar haqida bu yerda so'rashyaptilar o'tgan ba'zi xalqlar o'rtasida mashhur bo'lgan kishilar faqat bularni o'zinigina zikr qilishmas emas boshqalar ham biz kitobi sunnatga har qanday odamni so'zini taqqoslaymiz to'g'ri bo'lsa qabul qilamiz noto'g'ri bo'lsa qabul qilmaymiz misol qilayotganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam la dahra fa innama ana dahr hadisi qudusiyda rivoyat qildilar zamonni so'kmanglar dahr ya'ni dahrni so'kmanglar dahr zamon ma'nosi alloh taolo aytyaptiki dahrni so'kmanglar men dahrman deyapti tekshirib ko'rsangiz juda ko'p shoirlarning she'rlari zamondan shikoyat zamondan so'kish mana shunaqalar bilan to'la bu aqidaga ziddir bu narsalar biz bularni rad qilamiz qabul qilmaymiz shunga o'xshagan ba'zi bir o'tgan kishilarni ular pokiza inson bo'lishliklariga qaramasdan ergashgan odamlar ularni haqlarida bo'xton noto'g'ri aytmagan so'zlarni aytishdi deyishganlar misol qilib aytganimizda ko'p katta kishilar abdul qodir jiloniy bular ahli tavhid bo'lgan tavhidga chaqirgan odamlarni lekin bu abdul qodir jiloniy va hokazo shu kishiga o'xshagan kishilarni bironta kitoblarni ko'rmasdan turib ko'p odamlar bularni haqlarida noto'g'ri fikrlarni bayon qilishadi ular ahli tavhid bo'lishganlar ahli tavhid tavhidga chaqirishganlar buni savolga umumiy javob beryapmiz bu yerda bir kishi savol qilyaptiki birodarlar har bir narsaga nuqson tarafidan qaraylik bu bizni diyorlarda haqiqiy ba'zi bir sunnatlarni ihyo qilish juda qiyin birodarlar ko'p kishilar tushunmaydi va tushunishni xohlamaydiganlar ham ko'p ba'zi narsalarni to'g'ri bu kishini gapini men hatto savol qilyaptiki ba'zi bir sunnat namozlarni biz uyda o'qib chiqsak masjidda farzga ulgib kelolmayapmiz deyapti bu haqiqat bu o'zi azon aytilgandan keyin sunnatlarni o'qilganda keyin bir ozgina bir fursat bo'lishligi kerak azon bilan ikoma o'rtasida shu tahorat qilib azonni eshitgan odam tahorat qilib uxlayotgan bo'lsa turib tahorat qilib masjidga kelib namozga yetib kelolmaydigan fursat bo'lishligi kerak inshaalloh bu narsalar ham yo'lga tushib qolsa kerak yerda bir kishi so'rayaptiki turmush qilayotgan bola shu o'rtada biror bir ziyofat unashtirib qo'ysa shu bilan mahram bo'ladimi degan nikoh bo'lishligi bilan mahramga aylanadi nikoh bo'lmasdan turib mahram bo'lmaydi bu narsa muqarrar birodarlar bir kishi bu yerda nomlar to'g'risida so'rayapti ba'zi nomlar deydi misol o'g'il bolalarni nomi tursunboy qizlarni nomi ayollar tursunxon shunga o'xshagan nomlar durustmi deyapti va shuni qatorida yana ba'zi bir abdurasul shunaqa so'zlar bor shular durustmi deb so'rayapti tursunboy tursunxon degan nomlarni tekshirilsa tafaulan shu narsani bir o'g'lim yo qizim tursin deb ko'proq bir farzand ko'rmagan farzand ko'rgan bo'lsa ketib qolgan oilalarda shu nom qo'yilgan ba'zi g'alati nomlar ham shunga qo'yilishligi shu sabab bo'lgan bu nomlarni islomda e'tiqodiga o'tgandan keyin o'ylanib qolganki nomimni o'zgartiraymikin o'zgartirmasmikin nimasammikin degan fikr bo'ladi buni shunaqa nomlar ya'ni shunaqa tafaulan qo'yilgan nomlarni o'zgartirmasa bo'laveradi o'zgartirmoqchi bo'lsa ixtiyor o'zida bunga dalil albatta bir dalil so'rab qolishlari mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir kishi keldilar noming nima dedilar huzn dedi g'am dedi qo'y sen bal anta sahlin dedilar sahl bo'lgan yengil bo'lgan ya'ni sahl muloyim yo muloyimjon yoinki sen bir yengiljon bo'lgin dedilar bir shunaqa nom sahl shunda yo'q men dadam qo'ygan nomni o'zgartirib dedilar qayerga borsa shu g'am bo'lib shu borgan joy g'am shu bilan o'tib ketdi ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men shu hadisdan istihroj qilyapmanki ya'ni sen sahl dedilar sahl degan kalima unaqa ab yo boshqa emas haligi muloyimlik shunaqaga dalolat qiluvchi so'z shu narsa bilan bir odam o'zini farzandini tursin shu umri bo'lsin shuni degan maqsadda qo'ysa uni o'zgartirishlikka hojat yo'q lekin o'zgartirib oladigan bo'lsa unaqa bir qo'y so'yishlikka ham hojati yo'q birodarlar <laughs> o'zgartirib ammo shariatga zid bo'lsa albatta o'zgartiradi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlarida islomni qabul qilgan kishilarni nomlarini ko'pi abdul uzzo abdulloh ya'ni butun quli degan nomlar edi bularni hammasini o'zgartirdilarda bularni abdulloh va hokazo islomiy nomlarga o'zgartirdilar endi bu yerda so'ralgan masalan abdurasul bu abd faqat alloh subhana va taoloning o'ziga izofa qilinadi boshqaga izofa qilinmaydi asmo ul husnoga izofa qilinadi boshqaga izofa qilinmaydi shuning uchun bu nomlarni o'zgartirib qolganligi ma'quldir balki kerak bu narsa shubhalanib yurmasdan hech qanday uni chiqimga hojati yo'q o'zgartirib olaversin man misol qilib so'raydi ba'zi odamlar bo'rivoy nomi mana bunday narsalar haligi bu degan so'z shu bolani bir qattiqroq bola bo'lsin joni qattiqroq bo'lsin unchalik niyat qilmagan bo'lsa kerak olg'ir bo'lsin deb masalan nima qilmagan bo'lsa ham qattiqroq bo'lsin degan tafaullar bilan qo'yilgan nomda shu hadis hujjat bo'ladiki bal anta sahlun dedilar mana shu narsa bilan ba'zi nomlarni nima qilsa o'zgartirmasa bo'ladi lekin shariatga zid bo'ladigan bo'lsa abid kalimalari asmoul husnodan boshqaga izofa qilingan bo'lsa uni o'zgartirib olishligi kerak allohu alam so'rayaptilarki bu yana bu islomiy dunyoqarashi zaif bo'lgan odamni savoli bu yani bir odam yahudiy oilada tug'ilgan bo'lsa islomni bilsa oxiratda qanday bo'ladi bir odam bizda ikkita millat bor islom millati kufr millati birodarlar qaysi odam qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar islomni qabul qilsa bu islom millatida va ahli jannat bo'ladi agarchi u har qanday oiladan bo'lsa ham ammo bir odam islomni qabul qilmasa islomni hukmlarini inkor qilsa arab oiladan bo'lsa ham o'zbek oiladan bo'lsa ham jahannamga ketadi shuni tushunishimiz kerak bu narsa biz bilamizki islomni qabul qilgan odam bizning birodarimiz biz uni biz birodarimiz deb bilamiz xolos boshqa odam deb bilmaymiz yana bir kishi so'rayaptiki ba'zi mahallamizda o'zini uyini masjidga bergan ayollar bitta ayol bor shuni haqqiga biz duo qilsangiz bo'ladimi hidoyat qilsin deb duo qiladi o'zi namoz o'qimaydi deb shunday ya'ni namoz o'qimay bu ro'za tutmagan bo'lsa alloh hidoyat qilsin deb duo qilamiz biz islomda birodarlar namoz o'qiyotganimizda hamma sunnatlarni ihyo qiloladik deb davo qilolmaymiz shuning uchun inshaalloh shu yo'ldamiz ba'zi kamchiliglarimizga sabr qilib turilsin bu kishi endi bir zamzam suvini ichishlik to'g'risida nima qildilar zamzam suvini alloh subhanahu va taoloning mo'jizalaridan bittasi qup quruq sahrodan allohning irodasi bilan shu zamzam suvi chiqqan birodarlar atrofini kavlasa olloh biladi u yerdan suv chiqmasa kerak bu zamzamni hisobsiz suratda odamlar ichadi shu bir joydan xususan haj vaqtida bu nihoyat darajada ko'p ichiladi buni borganlar o'zini guvohi bo'lishganlar dunyoda og'zi tegmagan odam ham qolmagan hozirgi bu zamzamni suvida tikka turib ichishligi bu haqdagi munozara qiyomatgacha ketaverishligi kerak emas birodarlar bizni xalqimiz o'rtasida islom dushmanlari ba'zi masalalarni bizni o'rtamizda janjalga olib keladiki shu bilan tortishib vaqtlarini zoya qilib umrlarini shu bilan o'tkazsin deb zamzamni birov tikka turib ichsa birov o'tirib ichadi birov qiblaga qarab ichsa birov qiblaga qarab ichadi xullas lekin zamzamni ichishlikda biz shuni bilamizki ixlos bilan ichishligi va shunda bir yaxshi o'ziga badaniga shifo bo'lishligini allohdan niyat qilib ichishligini va shu bilan birga ba'zi yaxshi niyat bilan ichishligini ibn hajar askaloniy zamzam ichayotganlarida ollohdan so'radim dedilar shu zamzamni ichayotib shu imom zahabiyni zehnini menga bergin deb duo qildim degan ekanlar ibn hajar askaloniy o'zlari imom zahabiydan ham zehnda o'tib ketgan vallohu alam shunaqa kishilardan ya'ni bundan murod biz uyog'ini yog'ini turib o'tirib ichishlik to'g'risida bahs qilish o'rniga ixlos bilan ichishlik alloh va taoloning mo'jizasiki shunday bir joy bir joydan chiqqan suv hammaga tugab qolmasdan yetadi inson qo'rqadi hamki bu zamzam tugab qolsa nima bo'larkin deydigan darajada ko'p odam ichadi birodarlar bu bundagi chiqayotgan hatto mana hozirgi zamon olimlari ham zamzamning tarkibidagi foydali moddalar dunyoning hech qaysi burchagi hech qaysi tog'dan chiqqan suvda ham yo'qligini isbotlashyaptilar bu narsa mana bu alloh subhana va taoloning mo'jizasiki biz bu haqda bahs qilmasligimiz kerak men bunaqa bahslarni qilishlikni xohlamayman birodarlar chunki umrlarni shu bilan qiyomatgacha ketavermasligi kerak ba'zi masalalar doim shuni savol javobi bilan o'tib ketmasligi kerak biz bu bunaqa narsalarni biz zamzamni shuni bilamizki allohning mo'jizasi alloh subhana va taolo o'zini barakotini bergan suv alloh subhana va taoloning shu zamzamni ichayotganda ixlos bilan ichishligini bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda mana o'zi tavof qilganlarda tuyalar bilan tavof qilganlar shu yerda tavof qilganlardan keyin zamzamni ichganlar E, zamzamni masalan yerda o'tirib ichishlikni iloji bo'lmaydi ham chunki odamlar zich bo'ladi hamma tikattirib ichadi birodarlar shuning uchun ham buni tika turib ichishlik yo boshqa o'tirib ichishlik bu haqda bahs qilmasligimiz kerak tika turib ichishlik qulay bo'lsa tika turib ichishligimiz kerak o'tirib ichishligimiz qulay bo'lsa o'tiraylik biz ixlos bilan ichmoqligimiz kerak bunaqa savollar birodarlar bizni darslarimizni eshitib turgan kishilar fikrlari yuqorilashib borib har xil mayda savollarni berishlikdan o'zlarini tiyishlari kerak birodarlar ko'p kishilar xatlarida shikoyat yozadi mana masalan er kishilardan ham shikoyat qilmaydi ular o'zlarini zo'ravonligini ayollarga ishlatib qo'yaversa kerak shikoyat qilmasdan lekin ayollar tarafidan shikoyatlar yoziladi chunki ular kuchlari yetmasdan ojiz bo'lganligi uchun hozirga men aytaman haligi hadis sharifni kimni ayoli o'zini turmush o'rtog'idan shikoyat qilsa shu kishilar islomdagi yaxshi kishilar emas birodarlar shuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar mana bu yerda bu yerda bu shunaqa deyiladi lekin ayollarga ham shuni bilishlari kerakki faqat islom ularga zulm tortgandagina kerak bo'lib qolmasligi kerak ko'p kishiga islom mazlum bo'lganda kerak bo'ladi o'zining xatosiga hech ham qaramaydi doim o'zining mazlum bo'lgan vaqtida islom bunday deydiyu deydi yolg'on gapirgan vaqtda islomni esiga olmaydi va'daga xilof qilganda islomni esiga olmaydi ammo birov va'daga xilof qilganda islomdagi bu oyatul munafiq munofiq haqidagi hadisni yodlab oladi xato qilmasdan biz shunaqa bo'lib qolmasligimiz kerak biz o'zimiz haqida ham ko'proq o'ylashimiz kerak men mana bu yerda ba'zi bir ayollarni xati bu yerda ko'p shikoyat xatlar kelyapti shuni bilinglarki ayollari turmush o'rtoqlaridan shikoyat qilgan kishilar yaxshi kishilar emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan shuning birinchidan to'g'ri tarbiya qilishmaganlar shuni ham bilishsinlarki ularni avvaldan ollohning azobidan qo'rqitib islomiy yo'lda tarbiya qilganmilar mana bu narsani ham bilishsin va shu tarbiyani ayollar ham qabul qilishganmi mana bu narsani ham bilishsin ikkala taraf tomonidan insof bo'lishligi bilan o'rtada shikoyat yo'qoladi ittifoqlik vaqtida shikoyat bo'lmaydi birodarlar ittifoqlik vaqtida ayollar dars o'qitmasa ham erkaklar unda erkaklardan xato bo'lmaydi ittifoqlik vaqtida nafaqalardagi beparvolik ham bilinmaydi buzilgan vaqtida unda qonun kerak bo'ladi ya'ni islom kerak bo'ladi mana bu narsa shuning uchun biz bu tomondan hamma tomondan o'zimizni bu muvozanatga olishlikka harakat qilmoqligimiz kerak ba'zilar mana bir saatlarda hizr alayhissalom haqida so'zlar so'rashgan biz ko'p javob berganmiz bunga falonchi hizr alayhissalomda dars olgan deyishadi mana shunaqa deyishadi unaqa deyishadi bizni e'tiqodimiz shuki hizr alayhissalom vafot qilganlar u kishini mana hadislar hujjatlar bor agar bu hadislarga unamaydigan kishilar bo'lsa imom rabboniy bu kishi maktubotni sohiblari hizr alayhissalomni vafot qilgan deb e'tiqod qilganlar ya'ni bunga hujjat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda bir kun xufton namozini kechikib qoldilar bir kishi gapga tutib qolganliklari uchun u kishini hayolari shu gapni bo'lolmasdilar shu sababli ko'p kishi uyqusirab charchab qoldi keldilarda shunda aytdilarki bashorat berdilar yer yuzida sizlardan boshqa hozir namozni kutib turgan odam yo'q dedilar chunki islomning bir e, sizlar bashoratki namozni kutib turibsizlar namozda turgandek turibsizlar shu yana xabar beramanki shu yuz yilning avvalida dedilar shu kundan boshlab yuz yildan o'tgandan keyingi birinchi kunda yer kurrasida tirik bo'lgan mavjudot qolmaydi dedilar ya'ni insonlardan birontasi qolmaydi dedilar shu hadisni hujjat qilishadilarki ya'ni shunda hech kim shu bugun tug'ilgan bo'lsa ham yuzdan o'tmasligini xabarini berdilar shu yer yuzida tirik bo'lgan odamlardan mabodo hizr alayhissalom ham tirik bo'lgan bo'lsalar shu hadis bilan yuz yildan keyin hech kim tiriklardan birontasi qolmaydi yangi e, avlod bo'ladi dedilar bugundan keyingi tug'ilgan odamlar bo'ladi dedilar mana shu narsani hujjat qilishadilar hizr alayhissalom vafot qilganlar وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin darsimizni davomiy qilsin shu darsga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin gunoh kabiralardan saqlanishlikka o'zimizni avlodlarimizni alloh taolo bularga tavfiq bersin sallallohu taala ala muhammad va alihi